Раз, раз, раз, раз, раз. Раз, раз, раз, раз. Раз, раз, раз, раз. Раз, раз, раз, раз. Раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Раз, раз. Широко.